อริยสัจสี่ The Four Noble Truths ที่สุดทั้งหลายเธอย่อมรู้แจ้งชัด ตามที่เป็นจริงว่า นี้คือทุกย่อมรู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริงว่า นี้คือเหตุให้เกิดทุกย่อมรู้แจ้งชัด ตามที่เป็นจริงว่า นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุก ย่อมรู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริงว่า นี้คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับ ไม่เหลือแห่งทุกข์พิกุ one knows as it really is this is suffering he knows as it really is this is the origin of suffering he knows as it really is. This is the cessation of suffering. He knows as it really is. This is the way of practice leading to the cessation of suffering ก็อริยสัจคือทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความโศก ความร่ำไรลำพันธ์ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์ ความระกนด้วยกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ความที่ตนปรารถนา และไม่ได้สิ่งนั้นสมหวัง นั่นก็เป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ and p i c k what is the noble truth of suffering birth is suffering aging is suffering death is suffering sorrow lamentation pain sadness and distress are suffering. Being attached to the unloved is suffering. Being separated from the loved is suffering. Not getting what one wants is suffering. In short, the five aggregates subject to clinging are suffering ภิกษุทั้งหลายก็ความเกิด คือการเกิด การกำเนิด การก้าวลงสู่คัน การบังเกิด การบังเกิดโดยยิ่งภาวะแห่งความปรากฏของขันทั้งหลาย การที่สัตว์ได้อายตนะทั้งหลาย ในจำพวกนั้นๆ ของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้น นี้เราเรียกว่า ความเกิด and what pickles is birth in whatever beings, of whatever group of beings, there is birth, coming to be, coming forth, the appearance of the aggregates, the acquisition of the sense basis that is called birth ก็ความแก่เป็นอย่างไรเล่า ความมีฟันหลุด ความมีผมงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุ ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ในสัตว์นิกายนั้นๆ ของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้น นี้เราเรียกว่า ความแก่ and what is aging in whatever beings of whatever group of beings There is aging, decrepitude, broken teeth, gray hair, wrinkled skin, shrinking with age, decay of the sense faculties, that is called aging ก็ความตายเป็นอย่างไรเล่าคือการจุติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไป การวายชีพ การตาย การทำกาละ การแตกแห่งกันทั้งหลาย การทอดทิ้งร่าง การขาดแห่งอินทรีย์ คือชีวิต จากสัตว์จำพวกนั้นๆ ของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้น นี้เราเรียกว่า ความตาย and what is death in whatever beings of whatever group of beings there is a passing away, a removal, a cutting off, a disappearance, a death, a dying, an ending, a cutting off of the aggregates, a discarding of the body, that is called death. ก็ความโศกเป็นอย่างไรเล่าคือความโศกการโศก ภาวะแห่งการโศก ความโศกในภายใน ความโศกทั่วในภายใน ของบุคคลผู้ประกอบแล้ว ด้วยความชิบหาย อันใดอันหนึ่ง หรือของบุคคลผู้อันความทุกข์ย่างใดอย่างหนึ่ง กระทบแล้ว นี้เราเรียกว่า ความโศก and what is sorrow whenever by any kind of misfortune. Anyone is affected by something of a painful nature, sorrow, mourning, distress, inward grief, inward woe. that is called sorrow. พิสุทธิ์ทั้งหลายก็ความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรเล่าความร่ำไรรำพัน การคร่ำครวญการร่ำไรลำพันภาวะแห่งผู้คร่ำครวญภาวะแห่งผู้ร่ำไรลำพันของบุคคลผู้ประกอบแล้ว ด้วยความชิบหาย อันใดอันหนึ่ง หรือของบุคคล ผู้อันความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง กระทบแล้ว นี้เราเรียกว่า ความร่ำไรลำพัน and what is lamentation Whenever, by any kind of misfortune, anyone is affected by something of painful nature, there is crying out, lamenting, making much noise for grief, making great lamentation, that is called lamentation. ก็ความทุกข์กายเป็นอย่างไรเล่าคือการทนได้ยาก ที่เป็นไปทางกาย การไม่ดี คือไม่สบายเป็นปกติ ที่เป็นไปทางกาย การทนได้ยากที่เกิดแต่ความกระทบทางกาย ความรู้สึกที่ไม่ดีอันเกิดแต่ความกระทบทางกายใด ๆ นี่เราเรียกว่า ความทุกข์กาย and what is pain whatever bodily painful feeling bodily, unpleasant feeling. Painful or unpleasant feeling results from bodily contact that is called pain ก็ความทุกข์ใจเป็นอย่างไรเล่า คือการทนได้ยากที่เป็นไป่างใจ การไม่ดีคือไม่สบายเป็นปกติที่เป็นไปทางใจ การทนได้ยาก ที่เกิดแต่ความกระทบทางใจ ความรู้สึกที่ไม่ดี อันเกิดแต่ความกระทบทางใจใดๆ นี้เราเรียกว่า ความทุกข์ใจ and what is sadness whatever mental painful feeling mental unpleasant feeling painful or unpleasant sensation results from mental contact that is called sadness พิสุทธิ์หลายก็ความขับแกนใจ เป็นอย่างไรเล่า คือความกลุ้มใจ ความขับแกนใจ ภาวะแห่งผู้กลุ้มใจ ภาวะแห่งผู้ขับแกนใจ ของบุคคล ผู้ประกอบแล้ว ด้วยความชิบหายอันใดหนึ่ง หรือของบุคคล ผู้อันความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว นี้เราเรียกว่า ความคับแค้นใจ and what is distress whenever by any kind of misfortune anyone is affected by something of a painful nature distress great distress affliction with distress with great distress that is called distress ก็ความระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รัก เป็นทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือในโลกนี้ มีอารมณ์คือรูป เสียง กลิ่น รสปวดตบาเหล่านั้น อันเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารักใคร่พอใจ แก่ผู้ใด หรือว่าชนเหล่าใด เป็นผู้ไม่หวังประโยชน์ ไม่หวังความเกื้อกูล ไม่หวังความผาสุกไม่หวังความเกษมจากเรื่องปูรัดต่อเขาการที่ต้องไปด้วยกัน การมาด้วยกัน การหยุดอยู่ร่วมกัน ความปะปนไปกันกับด้วยอารมณ์ หรือบุคคลเหล่านั้น นี่เราเรียกว่า ความประคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ and what is being attached to the unloved. Here, whoever has unwanted, dislike, unpleasant sight objects, sounds, smells, taste, tangibles, or mind objects, or whoever encounters ill wishes, wishes of harm, of discomfort, of insecurity, with whom they have concourse, intercourse, connection, union, that is called being attached to the unloved ก็ความปรัดปรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือในโลกนี้มีอารมณ์คือรูป เสียง กลิ่น รสโภตภะ เหล่านั้น อันเป็นที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่พอใจของผู้ใด หรือว่าชนเหล่าใด เป็นผู้หวังประโยชน์ หวังความเกื้อกูล หวังความผาสุกหวังความเกษมจากเครื่องปูรัตต่อเขากล่าวคือมารดาบิดา พี่น้องชาย พี่น้องหญิง มิตรอมาตหรือญาติสายโลหิตก็ตาม การที่ไม่ได้ไปร่วมกัน การที่ไม่ได้มาร่วมกัน กับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้น นี้เราเรียกว่า ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ and what is being separated from the loved here whoever has what is wanted like present sights objects sounds, smells, tastes, tangibles, or mind objects, or whoever encounters well wishers, wishers of good, of comfort, of security, that is mother, or father, or brother, or sister, or younger kinsmen, or friends, or colleagues, all blood relations and then is deprived of such concourse, intercourse, connection, or union, that is called being separated from the loved. พิสุทั้งหลายก็ความที่สัตว์ปรารถนาแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวัง เป็นทุกนั้น เป็นอย่างไรเล่า คือความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา อย่างนี้ว่า โอ๋หนอ ขอเราทั้งหลาย ไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา และความเกิดไม่พึงมาถึงพวกเราทั้งหลายหนอ ก็สิ่งนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนา แม้นี้ก็ชื่อว่า ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ and what is not getting what one wants. In beings subject to both, this which arises, oh, that we were not subject to both, that we might not come to both. But this cannot be gained by wishing. This is not getting what one wants. หรือความปรารถนาเกิดขึ้น แก่สัตว์ ผู้มีความแก่เป็นธรรมดา อย่างนี้ว่า โอ๋หนอขอเราทั้งหลาย ไม่พึงเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดา และความแก่ไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอ ก็ข้อนี้ ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนา แม้นี้ก็ชื่อว่า รารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ความปรารถนาเกิดขึ้น แก่หมู่สัตว์ ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดา ผู้มีความตาย ความโศกความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายความทุกข์ใจ และความขับแค้นใจเป็นธรรมดาก็ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนา แม้นี้ก็ชื่อว่า ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ in being subject to aging to disease to death to sorrow lamentation pain sadness distress this which arises oh that we were not subject to aging distress that we might not come to these things. But this cannot be gained by wishing. That is not getting what one wants. พิสุทธ์ทั้งหลายกล่าวโดยย่อ ขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งห้า เป็นทุกนั้น เว้นอย่างไรเล่า นี้คือขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ ได้แก่รูป ขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ ได้แก่เวทนา ขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ ได้แก่สัญญาขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่สังขาร และขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ ได้แก่วิญญาณ เหล่านี้แหละเราเรียกว่ากล่าวโดยย่อขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ เป็นทุกข์เหล่านี้แหละเรียกว่าอริยสัจคือทุกข์ Pickles and how in short, are the five aggregates subject to clinking, is suffering. They are as follows: the aggregate subject to clinking, that is form; the aggregate subject to clinking, that is feeling; the aggregate, the subject to clinking, that is perception; the aggregate of subject to clinking that is mental formation, and the aggregate, subject to clinging, that is consciousness. These are, in short, the five aggregates, subject to clinging, that are suffering. And this is called the noble truth of suffering. พิสุทธิ์ทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนั้น คือตัณหานี้นั่นเอง ที่ทำความเกิดใหม่ให้เป็นปกติ ที่เป็นไปกับด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจความเปลินมักเปลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ตัณหาในกาม ตัณหาในความมีความเป็น และตัณหาในความไม่มีไม่เป็น and pickles what is the noble truth of the origin of suffering. It is that craving which gives rise to rebirth, bound up with pleasure and lust, finding fresh delight now here, now there. That is to say, sensual craving, craving for existence, and craving for non-existence ก็ตนานั้น ย่อมเกิดในที่ไหน เมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในที่ไหน คือสิ่งใดในโลกมีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีตนานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้น เมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้น and where does this craving arise and establish itself. Wherever in the world there is anything agreeable and pleasurable, there this craving arises and establishes itself. ก็อะไรเล่า มีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก คือตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ รูป เสียง กลิ่น รสโัฏฐะและธรรมารมณ์ทั้งหลาย แต่ละอย่างมีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้น เมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในที่นั้น and what is there in the world that is agreeable and pleasurable the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, the mind, sights, sounds, smells, tastes, tangibles, my objects in the world are agreeable and pleasurable, and there this craving arises and establishes itself. ความรู้แจ้งต่างตา ความรู้แจ้งทางหู ความรู้แจ้งทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ การกระทบทางตา ทางหู จมูก ลิ้น กาย และใจ แต่ละอย่างทุกอย่างมีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตนานี้ เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้น เมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในที่นั้น eye consciousness ear consciousness nose tongue body and mind consciousness eye contact ear contact nose contact tongue body and mind contact in the world is agreeable and pleasurable and there this craving arises and establishes itself ความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบทางตา ความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบทางหู ความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ ความจำหมายในรูป ความจำหมายในเสียง ความจำหมายในกลิ่น ในรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์ แต่ละอย่างทุกอย่างมีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตนานี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้น เมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในที่นั้น feeling born of eye contact feeling born from ear contact nose tongue body and mind contact the perception of sights, perception of sounds, the perception of smells, perception of tastes and tangibles, and mind objects, in the world, is agreeable and pleasurable, and are this craving arises and establishes itself. ความนึกถึงรูป ความนึกถึงเสียง และธรรมารม ความอยากในรูป ในเสียง ในกลิ่น รสปวดตาพะและธรรมารมแต่ละอย่างทุกอย่างมีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก ตนานี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้น เมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในที่นั้น volitional in regard to sights, volitional in regard to sounds, volitional in regards to smells, tastes, tangibles, and mind objects, the craving of sights, the craving of sounds, the craving of smells, tastes, tangibles, and mind objects in the world is agreeable and pleasurable and that this craving arises and establishes itself ความตริหารูป ความตริหาเสียง ความตริหากลิ่น รสโผฏบาและธรรมารมความไตรตรองต่อรูปที่ตริหาได้แล้ว ความไตรตรองต่อเสียงไตรตรองต่อกลิ่น ต่อรสโผฏบาและธรรมารมแต่ละอย่างทุกอย่าง มีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตนานี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้น เมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในที่นั้น นี่แหละเราเรียกว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ thinking of sights thinking of sounds thinking of smells tastes tangibles and mind objects pondering of sights, pondering of sounds, pondering of smells, tastes, tangibles, and mind objects, in the world is agreeable and pleasurable, and there are these craving arises and establishes itself. Piku, and that is called the noble truth of the origin of suffering. ภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกนั้น เป็นอย่างไรเล่า คือความกลายคืน โดยไม่มีเหลือ ความดับไม่เหลือ ความละวาง ความสละคืน ความบานพ้น ความไม่อะไร ซึ่งตัณหานั้นนั่นเดียว and pickles what is the noble truth of the cessation of suffering. It is the complete fading away and extinction of this craving, its forsaking and abandonment, liberation from it, detachment from it. ก็ตัณหานั้น ก็สิ่งใดมีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก ตนานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในสิ่งนั้น เมื่อจะดับย่อมดับได้ในสิ่งนั้น and how does this craving come to be abandoned how does its cessation come about wherever in the world there is anything agreeable and pleasurable, there its cessation comes about. ก็อะไรเล่า มีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก คือตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ รูป เสียง กลิ่น รสโอตปะ และธรรมารม แต่ละอย่าง ทุกอย่างมีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก ตนานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในสิ่งนั้น เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้น and what is there in the world that is agreeable and pleasurable the eye the ear the nose the tongue the body the mind. Sights, sounds, smells, tastes, tangibles, mind objects in the world are agreeable and pleasurable, and there this craving comes to be abandoned, there its cessation comes about. ความรู้แจ้งต่างตาความรู้แจ้งต่างหู ความรู้แจ้งทางจมูกทางลิ้น ทางกายและทางใจสัมผัสที่เกิดขึ้นทางตา ทางหู จมูกลิ้น กายและใจ แต่ละอย่างทุกอย่างมี ภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก ตนานี้ เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้น เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้น the eye consciousness, the ear consciousness, the nose, the tongue, body, mind consciousness, the eye contact, ear contact, nose, tongue, body, and mind contact. In the world is agreeable and pleasurable, and there this craving comes to be abandoned, there its cessation comes about. ความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบทางตา ความจำหมายในรูป ความนึกถึงรูป ความอยากในรูป ความตรีหารูป ความไตรตรองต่อรูปที่ตรีหาได้แล้ว แต่ละอย่างทุกอย่างมีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกปัญหานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้น เมื่อจะดับ ย่อมดับได้ในที่นั้น นี่แหละเราเรียกว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุก Eye contact the perception of sights volitional in regard to sights thinking of sights pondering of sights in the world is agreeable and pleasurable and that this craving comes to an end that its cessation comes about. And this is called the noble truth of cessation of suffering พิสุทต์ั้งหลายก็อริยสัจคือหนตามเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบไปด้วยองค์ 8 ประการ อันประเสริฐนี้นั่นเอง องค์แปประการคือความเห็นชอบ ความดำริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ อาชีวะชอบ ความเปลี่ยนชอบ ความระลึกชอบ และความตั้งใจมันชอบ and pickles what is the noble truth of the way of practice leading to the cessation of suffering it is just this noble eightfold path, namely, right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration ก็สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือความรู้ในทุก ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ ความรู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์ ความรู้ในหนทางเป็นเรื่องให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อันใด นี้เราเรียกว่า ความเห็นชอบ หรือสัมมาทิฏฐิ and p i c u s what is right view it is the knowledge of suffering the knowledge of the origin of suffering, the knowledge of the cessation of suffering, and the knowledge of the way of practice leading to the cessation of suffering. This is called right view. พิสุทธิ์ทั้งหลายก็ความดำริชอบ ความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี่เราเรียกว่า ความดำริชอบ หรือสัมมาสังกัปปะ Because and what is right thought the thought of renunciation the thought of non-ill will the thought of harmlessness this is called right thought ก็วาจาชอบ หรือสัมมาวาจา เป็นอย่างไรเล่า คือการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แต่กัน การเว้นจากการพูดคำหยาบ การเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี่เราเรียกว่า สัมมาวาจา หรือวาจาชอบ b e c u s e and what is right speech? refraining from lying, refraining from slander, refraining from harsh speech, refraining from frivolous speech. This is called right speech. พิสุทธิ์ทั้งหลายก็การงานชอบ เป็นอย่างไรเล่า คือการเว้นจากการฆ่าสัตว์ การเว้นจากการตีเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ การเว้นจากการประพฤติผิดในการทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า สัมมากัมมันตะ หรือการงานชอบ Because and what is right action refraining from taking life refraining from taking what is not given refraining from sexual misconduct this is called right action ภิกษุทั้งหลายก็อาชีวะชอบเป็นอย่างไรเล่า คืออริยสาวกในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบ นี่แหละเรียกว่าสัมมาชีวะ p i c k s and what is the right livelihood here the Aryan disciple having given up wrong livelihood keeps himself by right livelihood วิกษุทั้งหลายก็ความเพียรชอบ หรือสัมมาวายามะ เป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพื่อความไม่บังเกิดขึ้น แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก ที่ยังไม่เกิดขึ้น พื่อละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย อันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว เพื่อความบังเกิดขึ้น แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ที่ยังไม่บังเกิดขึ้น เพื่อความยั่งยืน ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น ความใบบูรณ์ความเจริญความเต็มรอบ แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ที่บังเกิดขึ้นแล้ว นี่แหละเราเรียกว่าความเบียนชอบหรือสัมมาวายามะ Pickles and what is the right effort here one rouses his will makes an effort stirs up energy exerts his mind and strives to prevent the arising of unarisen evil, unwholesome, mental states. He arouses his will and strives to overcome evil, unwholesome mental states that have arisen. He arouses his will and strives to produce unarisen, wholesome mental states. He arouses his will, makes an effort, stirs up energy, exerts his mind, and strives to maintain wholesome mental states that have arisen, not to let them fade away, to bring them to greater growth, to the full perfection of development. This is called right effort. ภิกษุทั้งหลายก็ความระลึกชอบ พื่อเธอในกรณีนี้ เป็นผู้พิจารณาเห็นกาย ในกาย อยู่เป็นประจำเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้พิจารณาเห็นจิต ในจิต อยู่เป็นประจำเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรม ในธรรมทั้งหลาย อยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยน เรื่องเบาบาปมีความรู้สึกตัวตัวพร้อม มีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ นี่แหละเราเรียกว่า ความระลึกชอบ หรือสัมมาสติ p i c k u s and what is right mindfulness Here, one abides contemplating body as body ardent, clearly comprehending, and mindful, having put aside angering and flattering for the world. He abides contemplating feelings as feelings. He abides contemplating mind as mind. He abides contemplating mind objects as mind objects. Ardent, clearly comprehend, and mindful, having put aside angering and fretting for the world. This is called right mindfulness. วิสุทั้งหลายความ ตั้งใจมั่นชอบ เป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ สงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงฌานที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจารณ์ มีปีติและสุข อันเกิดจากความวิเวก แล้วตั้งอยู่ในธรรมนันได้ และเพราะวิตกวิจารระงับลง เธอเข้าถึงฌานที่สอง อันเป็นเครื่องป่องใสแห่งใจ ในภายใน มีปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิ แล้วตั้งอยู่ในธรรมนันได้พราะความที่ปีติจางหายไป เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้ มีสติ มีความรู้สึกตัวตัวพร้อม และได้เสวยสุขด้วยนามกาย ย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระเรียเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้ มีสติ มีความอยู่เป็นปกติสุข แล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ และเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้พราะความดับหายไป แห่งโสมนัส และโทมนัส ในการก่อนเธอจึงเข้าถึงฌานที่สี่ อันไม่ทุกข์ไม่สุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้นี่แหละเรียกว่า สัมมาสมาธิ หรือความตั้งใจมั่นชอบ Pickles and what is right concentration here. One detached from sense desire, detached from unwholesome mental states, enters and remains in the first jhana, which is with thinking and pondering, born of detachment, filled with delight and joy, and with the subsiding of thinking and pondering by gaining inner tranquility and oneness of mind, he enters and remains in the second jhana, which is without thinking and pondering, born of concentration, filled with delight and joy. And with the fading away of delight, remaining imperturbable, mindful, and clearly aware he experiences in himself the joy of which the noble ones say, Happy is he who dwells with equanimity and mindfulness. He enters the third jhana. And having given up pleasure and pain, and with the disappearance of former gladness and sadness, he enters and remains in the fourth jhana, which is beyond pleasure and pain, and purified by equanimity and mindfulness. This is called right concentration. ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือ Because that is called the way of practice leading to the cessation of suffering.